farzand ne'matini inson boshqa iymon islom ne'matlari hidoyat ne'mati singari o'z uz o'zidan qila olmaydigan balki alloh haq subhanahu va taoloning qudrati xoliqligi ila insonga beriladigan ulug' ne'matdir mana shu ne'mat alloh haq subhanahu va taolo tomonidan alloh haq subhanahu va taolo tomonidan berilinganligi uchun ham hammani ojiz qoldirib mana insoniyat yaralibdiki xohlaganda o'g'il farzand xohlaganda qiz farzand ko'ra olmayapti xohlaganda farzand ko'ra olmayapti albatta alloh haq subhanahu va taolo bersagina farzand ko'radi buni ollohdan so'rab alloh taoloni xoliqligini e'tiqod qilib allohdan so'rab borilsa inshaalloh farzand ato qiladi va mana shu berilingan farzandga shukur qilishlik ham boshqa ne'matlarga shukur qilishlik lozim bo'lgani kabi farzand ne'matiga ham shukur qilishlik kerak farzand tug'ilganda ba'zi bir amallar sunnat amallarni bajarishlik lozim bo'ladi asmo binti abu bakr roziyallohu anh'a abu bakr siddiq roziyallohu anhuning qizlari asmo onamiz oyisha siddiqa roziyallohu anho onamizning opalari zubayr ibn avom roziyallohu anhuning jufti halollari edilar imom buxoriy hazratlari o'zlarini sahihul buxoriy kitoblarida bayon qiladilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam 622 milodiy sanada makkadan madinaga hijrat qilib ketayotganlarida butun sahobalar ergashib iymon e'tiqod taqvo himoyasi uchun allohning marhamati bilan shunday makkai muazzamani tashlab boshqa shaharga yasribga ko'chib ketishlikka rozi bo'ldilar bular ketayotganlarida bularni ichida o'sha asmo onamiz ham birga edilar shuncha ketayotganlar bor nega endi ayni asmo onamiz nazarda tutilib nega endi ayni asmo onamizning birga hijrat qilishlari e'tiborli bo'lib qoldi ekan degan savolga o'sha mahalda asmo onamiz homilador ekanliklari javob bo'ladi asmo onamiz og'ir oyoq edilar qarangki azizlar asmo onamiz men og'ir oyoqman ketmaslikka uzrim bor mana shu joyda qolsam maylimi deyishlikka haqli edilar lekin tug'ilajak farzandi islomobod yurtda tug'ilishligini iroda qildilar iymoni islomini mustahkam bo'lishligini qolaversa payg'ambardek ulug' zot muhammad sollallohu alayhi vasallamning suhbatlaridan bebahra bo'lib qolishlikdan qo'rqqanligidan og'ir oyoq bo'lsalarda mashaqqatli safarga rozi bo'lib makkadan birga hijrat qildilar bular qubo degan joyga kelganda hali madinaga yetmasdan turib asmo onamiz ko'z yoridilar asmo onamizning farzand dunyoga keltirishlari butun musulmonlarga xursandchilik ulashgan chunki o'sha mahalda yahudiylar gap qilib g'iybatu ig'vo tuhmatlarni chiqargan edilarki musulmonlarni biz sehrlab qo'ydik bular endi hech qachon bola ko'rmaydilar mana shu bo'yicha bular yo'qolib ketadi degan gapni gapirib g'iybatu ig'voyu shunaqa malomatlarni qilib turgan edilar holbuki musulmonlar yahluqu ma yasha degan oyatni yaxshi bilsalarda mana bu gaplar bir oz qalbiga ozor berib baxtga qarshi o'sha davrda bola ham tug'ilmasdan turgan edi quboda asmo onamizning ko'z yorishlari esa butun xalqqa xursandchilik olib keldi asmo onamiz o'zlari aytadilarki bolam tug'ilishligi bilan hali og'ziga biror dunyoda narsasini tiqmasdan turib ko'krak ham solmasdan turib to'g'ri rasulimiz alayhi salatu vassalamning oldilariga olib bordim quchoqlariga o'tkazib qo'ydim deydilar shunda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam shundoq qo'llarida muborak so'laklarini olib bolani og'ziga tiqdilarda tanglaylarini yuqoriga ko'tarib tahnik qildilar bu sunnatni tahnik deb ataydilar va bolaga chiroyli ism qo'ydilar azon iqomat ila duo qildilar deb asmo onamiz aytadilar demak azizlar bola tug'ilganda qiladirgan sunnatlarimizni bilib olishligimiz lozim bo'ladi ekanki bola tug'ilganda unga tahlik qilishlik azon iqomat aytishlik hali dunyodagi birorta fisqi fujur insonni so'zlaridan avval allohu akbar kalimasi qulog'iga kirishligiga e'tibor qilish kerak tahlik qilishlikda ham boshqa abu talha roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda anas roziyallohu anhu aytadilarki abu talha bola ko'rganlarida ummu sulaymdan bola ko'ruvdilar o'sha bolani man rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga olib borganimda deydilar anas roziyallohu anhu ey anas bolani yo'rgagida biror narsa bormi deb so'radilar rasulim alayhissalotu vassalam ha yo'rgagida xurmo bor degan edim deydilar xurmoni olib chaynadilarda bolani og'ziga tiqib buni ham tahnik qilib yuqoriga ko'tardilar deydilar demak azizlar tahnik ham sunnat ekan lekin sunnatni boshlab bergan zoti bobarakot payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam bo'lganligini e'tiborga olib tahnik qiluvchi kishini ham juda ehtiyotlik bilan tanlashlik lozim bo'lar ekan tahnik qilib beradigan odam birinchi navbatda o'sha boshqa sunnatlarni joyiga keltiradigan misvok sunnatini doimo bajarib turadigan zikr qiladigan ollohni eslab turadigan og'zidan g'iybatu ig'vo faxsh so'zlarni chiqarmaydigan mana bunday qorakamlarga o'xshagan qor dadamga o'xshagan doimo zikrda turgan yomon so'zni aytmagan odamlarga tahnik qildirishlik maqsadga muvofiq bo'ladi tahnik bu o'sha bolani zikr bilan og'zi ochilsin olloh ila lavzi chiqsin degan maqsadda qilinadi ana bundan keyin unga azon va iqomatlar aytib chiroyli ismlar qo'yishlikdir chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam bolani otadagi haqlardan bittasi ay yuhsina ismahu ida vulida deganlar tug'ilganda chiroyli ism qo'ymoqlik dedilar mana shu hamma ishlarni bajarishlikda azizlar albatta ahli ilmlar bilan maslahatlashib qilmoqlik kerak chunki ozon lavzi ulug' lavz azizlar allohu akbar lavzini aytishlikni o'zida nihoyat darajada ehtiyot bo'ladigan qoidalar bor buni bilmagan odamga birorta tajvid yoki ustozdan o'tkazmagan odamga ozon ayttirtirib qo'yishlik bilan kifoyalanmasdan balki o'sha amalni ham imkon qadar ahli ilmlarga ulug' fazil kishilarga qilgizishligimiz nihoyatda chiroyli bo'ladi ozon iqomatda aytgandan keyin qo'ymoqchi bo'lgan ismimizni ham o'sha ustozdan o'tkazib olamiz o'g'limga yoki qizimga mana shunday ism qo'ymoqchiman shariat nuqtai nazaridan shu ism to'g'ri bo'ladimi yoki yo'qmi mana shunday ism qo'ysam aqidaga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi va uning talaffuzi qandoq bo'ladi uni aytilishlikda nimalarga e'tibor qilishimiz kerak degan maslahatlarni ahli ilmlardan o'rganib ana bolamizga o'sha ismni qo'ysak inshaalloh bolamiz chiroyli ismlarga ega bo'lgan bo'ladi biz aytayotgan mana shu voqealarda ushbu sunnatlarni bajargandan keyin mana alloh nasib qilsa aqiqa ham qilinadi qiz bola va o'g'il bolaga ham aqiqa qilinadi bir hafta yoki o'n bir kun yigirma bir kun qirq kun qachon keyin qodir bo'lganda qilinaveradi bu aqiqa o'sha bolani alloh taolo berganiga shukur qilib qodir bo'lgan ota ona tomonidan qilinadigan shukronadir albatta buni qilish kerak ekan qarz havola qilib bo'lsa ham qilish kerak degan tasavvurdan yiroqmiz balki qodir bo'lgan va davlat bo'lgan bitta ikkita qo'y so'yishlik zarar keltirmaydigan iqtisodiga bo'lgan odamlar qiladi va buni kambag'al yetim yesir ahli fazillarga ehson sadoqat qilib allohdan savobini o'sha o'tganlar va bolani umrini ziyoda qilishlikni so'rab allohga duolar qiladi biz yuqorida aytib o'tgan bu hamma sunnat amallar azizlar bu farzand ne'matiga shukrona qilishlikni ma'naviy bo'limi hisoblanadi chunki farzandga shukur qilishlik bu ikki qismdan iborat bo'lib ma'naviy shukur va amaliy shukurda deyiladi ma'naviy shukurga mana shu yuqoridagi hamma biz aytib o'tgan sunnatlar kiradi buni bundoq qilish kerak ana buni bundoq qilish kerak hammasini aytdik azizlar bu ma'naviy endi ikkinchi shukur bor bu shukur amaliy shukur deyiladi amaliy shukur esa o'sha bizga xoliq bergan farzandimizni berguvchi ollohni taniydigan qilib tarbiya qilib qo'ymoqligimizdir mana bu eng asosiy shukur va bu bir kunda yoki ikki kunda bo'ladigan ish emas balki u butun umr ota ona tomonidan harakat qilinadigan farzandi to aqlini topib olgunga qadar birgalashib mehnat qilib yo'l ko'rsatadigan allohni tanitadigan amal shukurlardan bittasidir inshaalloh mana bugun biz shukrona qilinayotgan ushbu xonadondagi farzandni ma'naviy shukrini guvohi bo'lib o'tirar ekanmiz inshaalloh buni amaliy shukriga ham o'tish kerak shu o'rinda aytib o'tmoqlik lozimki azizlar yana bir sunnat bor bu o'g'il bolalarimizga qiladigan sunnat bu xatni sunnati mana shu sunnatni biror narsani o'zi ota onaning vaji karsoni bilan ko'p orqaga surib bo'lmas ekan bola iloji boricha hali og'riqni sezmasdan turib unga zulm bo'lmaydigan holatida bajarib qo'yishlik ham ota onaning mas'uliyati ekan lekin mana shu sunnat degan e'tiqod bilan qilinadi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam buyurganliklari uchun qilinadi lekin biz ba'zan bolalarimizni toki bir necha maktabni bir necha yoshiga yetguncha o'sha sunnatni bajarmasdan yuramiz sababi surishtirilganda to'y qilganim yo'q avval to'yni qilay degan gaplarni gapiradi sunnat qilishlik uchun to'y qilishlik buyurilmagan azizlar balki bu sunnatligi uchun qilinadi va biz ota onalar o'zimizni to'yimizni bahona qilib bolamizni yoshlik chog'idan tarki sunnatga o'rgatib qo'yayotganimizni his qilmay qolyapmiz bola begunoh u yoshligidanoq tarki sunnat bilan katta bo'lyapti shuning uchun ham mana shu narsaga e'tibor qilib bolamizga imkon qadar o'sha zulm bo'lmaydigan bir holatda hali katta bo'lmasdan turib sunnatini xatnasini qildirish kerak qodir bo'lganda keyin ehson qiladi aqiqa qiladi bu ota onasini o'zini ixtiyoriy vazifalari lekin mana bu sunnatni boshqa narsalarga kajvarjon qilib orqaga surib bo'lmas ekan azizlar ana bu sunnatlarni hammasini bajarib alloh taologa shukur qilib farzandni ilm urfon ila ollohni tanishlik bilan mashg'ul bo'lishlik ota onaning eng katta mas'uliyatidir payg'ambarimiz alayhi salatu vassalam kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi deb marhamat qildilar sizlarni hammalaringiz roisizlar qo'y cho'pon singarisizlar va raiyatingizga qo'l ostidagilaringizga javob berasizlar dedilar ota ona farzand uchun javobgar ayol uydagi ro'zg'or va boshqa ishlar uchun javobgar imomlar o'z raiyati xizmati uchun javobgar rahbarlar ham o'z qo'l ostidagilarga javobgar hammamiz bu dunyoda roiy ekanmiz mana shu raiyatimizga qiyomat qoyimda mas'ul ya'ni so'ralinishligimiz bordir azizlar shuning uchun ham bizlar bugun mana shu majlisning maqola bo'lganligi uchun avval e, sohibi ehsonni taklifiga muvofiq mana shu farzandga turgan aqiqa sunnat ba'zi masalalarni yoritib qo'yishlikni iltimos qilishgan edi mana biz baholi qudrat e, vaqtni taqozosi bilan mana shu suhbatni qilgan bo'ldik endi ijozatinglar bilan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning bir hadislarini mavzu qilib olsakda mana shu mavzu bilan suhbatimizni boshlab qor akamlarni ijozati bilan uni oxiriga yetkazib qo'ysak lekin mana shu o'tirganlarda hammasini fikrini tortib qo'yayotgan qozon boshidagi akalarimizga iltimos qilardikki bizlarni suhbatimizga halal qilmasalar bizlarni bir oydan beri kutib taklif qildi bu yerga aziz oshpaz akalarimiz pishirgan taomni biz rohatlanib yedik endi ma'naviy taomni berishlikka hech kim to'sqinlik qilmaslik kerak chunki asosiy taom ham shu o'zi e'tiborlarini biz tomonga qaratib turishlarini hammaga iltimos qilamiz zero bu gapirayotgan gaplar bizning noqis aqlimizdan emas balki shariat nuqtai nazaridan aytilayotgan gaplardir payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning muborak hadislari borki mana shu hadis hozirgi biz aytayotgan farzandga ham taalluqli joyi bo'lganligi uchun mana shu hadisni bugungi mavzuyimizga qabul qilsak rasulimiz alayhissalotu vassalam aytadilarki sabatun yuzilluhumullohu fi yawmin la zilla illa zilluhu dedilar yettita toifa kishi bor dedilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam mana shu yetti toifa kishiga alloh subhanahu va taolo o'zining soyasidan boshqa soya yo'q bo'lgan bir kunda o'z soyasi bilan mehmon qiladigan o'zining arshining soyasidan joy beradigan yetti kishi bor deb marhamat qildilar azizlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam naqadar bizga mehribon zot edilar qarangki mana azizlar o'zimizni hayotimizga bir nazar tashlaylik bir ozgina issiq oftob tushishlikdan qo'rqqanligimizdan uylarimizni albatta tepalarini yopishlikka issiq o'tmaydigan qilishlikka harakat qilamiz farzandlarimizga muhabbatimiz ziyoda bo'lganligidan imkon qadar farzandlarimni boshidan oftob o'tmasin bular qiynalib qolmasin qish qirov kunlarda sovuq o'tmasin deb o'zimizni butun iqtisodimizni harakat qilib ularni mana shu narsadan himoya qilishlikka sarf etamiz payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam esa mana bu quyoshning issig'i hech narsa bo'lmagan tangachalik bo'lsada soyaga muhtoj bo'ladigan bir kunda bizlarni ustimizni yana oddiy bir ayvon bilan emas ollohning arshini soyasi bilan yopib qo'yishlik imkoniyatini o'rgatyaptilar bu ham bo'lsa rasulimiz alayhissalotu vassalamning rahmatan lil olamin ekanliklaridan nishoni holbuki bu gaplarni aytmasa ham bo'lar edi lekin aytyaptilarki ey ummatim ogoh bo'ling qiyomat qoyim bo'lganda hech qayerda soya yo'q bo'lgan bir kunda allohning arshini soyasidan o'zga soya yo'q bo'lgan bir kunda mana shu soyada yetti toifa kishi rohatlanishi mumkin mana shu yetti toifadan biri bo'lib olinglar va qiyomat qoyimda arshning soyasidan joyingizni olinglar deyaptilar keling azizlar mana shu yetti toifa bilan tanishib chiqaylik shoyatki birortasidan ichimizda bo'lib qolsa bo'lmasa allohdan shu yetti toifadan biri bo'lishlikni so'raylik eng birinchisi allohning arshini soyasidan joy oladigan kishi imamun adilun dedilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam adolatlik imom dedilar bu bizlarga taalluqli ekan azizlar adolatlik imom o'zi asli imom keng ma'noda olingan amama so'zidan olingan bo'lib oldinda degan ma'noni bildiradi va bu demak bitta mehrobda turgan imom emas har bir kishini oldida turgan odamga ikkita odamga rahbarlik qilib turgan bo'lsada mana shuni hammasiga taalluqlidir va bizlarda esa imom keng ma'noda masjid imomi deb tushunilib qoldi albatta qaysinisiga aytilayotgan bo'lsa ham adolat bilan turgan alloh subhanahu va taoloni buyurgan buyrug'ini adolat ila bajarib turgan kishi imom bo'lib turgan kishi allohning arshini soyasidan joy olar ekan qarang azizlar bu qiyin masala bo'lganligi uchun ham buni aytyapti adolat bilan turishlik ancha mashaqqatdir dunyoda eng adolatli zot payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam edilar rasulimiz alayhissalotu vassalam aytardilarki meni oldimga kelib kim qanday hujjat dalillarni ko'rsatsa man ham bir bandaman o'sha hujjatlarga atalib ishonib turib hukm beraman lekin sizlarni qalbingizni olloh ko'rib turibdi deyar edilar ba'zan esa bir kuni rasulimiz alayhissalotu vassalamning oldilariga bir yahudiy bilan bir musulmon bir narsani tortishib qolib kelganlarida yahudiyning hujjati kuchli bo'lganligi uchun yahudiy tomonga fatvo qilgan edi shunda rasulimiz alayhissalotu vassalamni bu ishini ko'rgan yahudiy siz haqiqiy payg'ambar ekansiz sizni diningizni qabul qilaman degan edilar chunki rasulimiz alayhissalotu vassalam adolatli edilar biror marta adolatini buzmadilar hatto shu darajada adolatli edilarki ayollarining xonadonlarda bo'lishlik adolatida ham oxiriga qadar turdilar hammamizga ma'lumki rasulimiz alayhissalotu vassalam dunyodan o'tishlaridan bir uch kun to'rt kun burun o'sha kasalliklari kuchaygan mahalda boshqa onamizning uylarida edi holbuki o'sha onamizning navbat kuni bo'lganligi uchun o'sha xonadonda bo'ldi rasulimizning esa istaklari oisha siddiqa onamizning xonadonida bo'lib mana shu joyda allohning huzuriga ketmoqlik edi shunda barcha onalarimizni to'pladi holbuki o'zlari payg'ambar alayhissalotu vassalam edilar lekin shunday bo'lsada hamma ayollarini to'plab agar ijozat bersanglar sizlarni navbat kuningiz bo'lsa ham adolat ila siznikiga kirishligim lozim bo'lsa ham oyishani uyiga borishlikka ruxsat berasizlarmi deb so'radilar va onalarimiz ko'ngillari qayerda tortayotgan bo'lsa o'sha joyga borsinlar dedilar va payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam oyisha onamizning uylariga bordilar va o'zlarining niyatlari o'laroq oysha onamizning qo'llarida quchoqlarida jon taslim qilgan edilar oysha onamiz rasulimiz alayhissalotu vassalamning naqadar adolatli ekanligi to'g'risida yana bir hadisda aytadilar imom kandahlaviyni hayoti sahoba kitobida beradiki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamdan keyin sahobalar oysha onamizning uylariga mehmon bo'lib bordilar so'radilarki ya ummul mo'minin ey mo'minlar onasi siz rasulim alayhissalotu vassalam bilan uzoq yil birga yashagansiz u zoti boborakot bilan yashash davringizda nihoyatda sizni taajjubga qo'ygan ajablantirgan biror amali bo'lsa bizga aytib bering dedilar bu savolni eshitgan oyisha onamiz avval yig'ladilar sarvari koinotni eslab ko'zlariga yosh oldilar va aytdilarki sizlar hech kim so'ramagan narsani mandan so'radinglar mayli aytib beray dedilar so'ng davom etib aytdilarki kunlarning birida mening navbat kunim edi bu kuni rasulim alayhissalotu vassalam mening hujramda bo'lmoqliklari va men bilan suhbat qilishlari lozim edi shu kuni rasulim alayhissalotu vassalam mani hujramga kirdilar bir oz o'tirganlaridan keyin manga qarab oisha bugun sening navbating bugun san bilan shar'iy suhbat qilishligim lozim shu yerda o'tiribman lekin shu bugun manga namoz o'qishga ibodat qilishga ruxsat berasanmi deb so'radilar dedi bu ham azizlar rasulimiz alayhissalotu vassalamni nihoyat darajada husni xulq ekanliklari nihoyatda adolatli ekanliklari oyisha onamizni huzurlariga kirib nega endi boshqa xonadonda boshqa ayollar huzuriga kirganlarida ular bilan shar'iy suhbatlarni qilib bemalol bo'ladilaru nega endi mani uyimga kirganda namoz o'qiysiz man bilan suhbat bo'lmay qilmaysiz degan gap bo'lishligi va bu adolatni buzib qo'yishligidan xavf qilganligidan dunyodagi adolatlik va husni xulq sohibi bo'lgan janobimiz oysha onamizga shunday dedilar ruxsat berasanmi namoz o'qigim kelyapti dedilar oysha onamiz aytadilarki mana shunda rasulim alayhissalotu vassalamga qarab ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni dunyoda eng xursand qiladigan narsa sizning go'zal suhbatingizda bo'lmoqlikdir lekin bundanda ortiqroq xursand qiladigan narsa sizni xursand ko'rmoqlikdir agar siz shu bilan ko'nglingiz rohatlansa bemalol ibodat qilavering man bunga ruxsat beraman dedim shunda rasulim alayhissalotu vassalam namoz o'qidilar rukuga borganlarida yig'ladilar ko'zlaridan yosh oqdilar va o'tirganlarida hazrati bilol kirib qoldilar deb suhbatlarini aytadilar mana bu joyda ham hazrati bilol roziyallohu anhu hayron bo'lib ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizning avvaliyu keyingi gunohlaringiz mag'firat qilingan gunohlardan umuman masum bo'lsalar hamma joylari aniq bo'lsalar nega yig'layaptilar deganlarimda deganlarida rasulim alayhissalotu vassalam yo bilol men shukur qiluvchi banda bo'lishlikka haqli emasmanmi degan edilar mana shu meni qattiq ajablantirgan deb oyisha onamiz hayotlaridan gapirib bergan edilar ko'rib turibmizki azizlar sarvari koinot o'zlari naqadar adolatli edilar va sahobai kiromlarga ham mana shunday adolatda turishlikni targ'ib qilganlar shuning uchun ham butun sahobalar o'zlarini umrlarini oxirlariga qadar imomun adilun adolatli imom bo'lib turishlikka harakat qildilar va shuning uchun ham rasulimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki sahobalardan birlari kelib ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam jannatga kirishni xohlayman deganlarida kun imaman imom bo'lgin fa illam tastati kun muazzinan agar imom bo'lishga qodir bo'lmasang muazzin bo'lgin degan edilar demak imom bo'lmoqlik adolatli imom bo'lmoqlik har qancha qiyin mashaqqatlik bo'lsada azizlar buning ortida katta rohat bu ham bo'lsa allohu haq subhanahu va taoloning arshini soyasidan joy olishligimiz bor ekan bu birinchi kishi edi allohning arshini soyasidan joy oladigan yettitadan birinchisi edi ikkinchisi kim rasulimiz fi davom ettiradilar İkinci dedilar ikkinchi sayesinden cay soyasidan joy oladigan kishi osmeri ki u Allah'ın ibodati ila o'sadi dedilar demak bola o'sayotgan mahalda süveklere kamol topayotgan go'shtlari hammasi o'sib borayotgan mahalda Allah'ın ollohning ibodati bilan o'sib ulg'aygan bola ollohning arshini soyasidan joy olar ekan azizlar bizlarga mehribon bo'lgan ota dua kılmak gerek. qilmoq yaşlık çağımızdan ibadet chog'imizdan çarlagen, chorlagan bolsa da şu yolge çarlagen ata onalarimizni alloh o'tganlarni rahmetige alsın, kagerlerini salamat kılsın, ularını mehribonchiliklari mening farzandim allohning arshini soyasidan joy olib qolsin degan edilar va bizlarga ham bu dars va omonat ekan keyingi zurriyotimizni bu dunyoni quyoshini oftobidan qo'rqmasdan u oxiratdagi dahshatlik bo'ladigan kundagi haqiqiy soyadan joy oldirib qo'ymoqligimiz uchun yoshlik chog'idan o'smish yotgan davridan ibodatga buyurish kerak ibodat esa azizlar bu keng ma'nodagi so'z bo'lib olloh va uning rasuli muhammad alayhissalotu vassalamning ko'rsatmasi bo'yicha hayot kechirmoqlik halolni halol deb haromni harom deb katta bo'lmoqlik va eng ibodatlarni tojisi albatta namoz ekanligini ham esdan chiqarmaslik kerak bu demak ikkinchi kishi edi uchinchi kishi kim bo'larkan rasulimiz aytdilar allohning arshini soyasidan joy oladigan uchinchi kishi bilmasajid dedilar bir kishiki uning qalbi masjidga bog'langan masjidni yaxshi ko'radigan odam masjidga kelganda rasulimiz aytganlaridek al munafiqu fil masjidi kattayri fil qafasi munofiq shunday kishiki u masjidga kirganda qush qafasda o'tirgandaqa o'tiradi degan edilar munofiq shunaqa bo'ladi qush qafasga turganda shu ochilsayu uchib ketsam deb turar ekan munofiq ham masjidga kirganda tezroq chiqib ketishlikni xohlab turar ekan bunday odam bo'lmaydi allohni arshini soyasidan joy oladigan odamni qalbi masjidga bog'liq bo'ladi u masjidni yaxshi ko'radi azizlar va masjidni g'arib qilib qo'ymaslik uchun ibodatga kiradi shuning bilan bir barobariga azizlar masjidni qalbi bilan yaxshi ko'rishlik uchun o'sha masjidni faqat ibodatxona sifatida qabul qilish kerak masjidda zarracha dunyo gapini gapirishlik mumkin emas masjidda zarracha boshqa bir gapga o'tishlik mumkin emas balki masjid bu alloh taoloni zikr qiladigan allohga ibodat qiladigan qur'on tilovat qiladigan joydir u joyda mo'minlar faqat rohat uchun kiradi boshqa narsa uchun kirilmaydi rasulimiz alayhissalotu vassalamning ulug' sahobalaridan birlari masjidda o'tirganda boshqa bir sahoba kelib bir sahobani ismini aytib palonchini ko'rmadingizmi dedilar shunda sahoba ikrom savol bergan sahobani qo'lidan mahkam ushladilarda masjiddan olib chiqib ketdilar masjidni bir chiqib bir tashqariga chiqqandan keyin haligi odamga qarab sen aytgan odamni ko'rmadim dedi u hayron bo'lib valloh bu nima qilganingiz shuncha mani tashqariga olib chiqishni o'rniga o'sha yerda ko'rmadim desangiz bo'lmasmidi deganlarida ey birodar sanga nima masjidda o'tirib men dunyo gapini gapiraymi dedilar hatto ko'rmadim deb qo'yishlikni dunyo gapi deyayotgan bo'lsa azizlar biz masjidga kirib olib dunyo gapini baralla gapirayotganlarimizda zarracha bu narsani eslamayotganligimiz bizni eng qalbimizning og'rig'i hamdir azizlar masjid ibodatxonadir masjid siyosatxona emas azizlar masjid g'aflatxona emas balki bu mo'minlarni qalbini rohati bo'ladigan joydir bu yerga kirganda zikr qilamiz ibodat qilamiz alloh taologa duo qilamiz va mana shuni yaxshi ko'rgan odam shu qiyin bo'lganligi uchun ham agar sabr qilib shu holatda tursa allohning arshini soyasidan joy olar ekan keyingi kishilar rasulimiz alayhissalotu vassalam o'zini aytgan hadislariga muvofiq arshning soyasidan joy oladigan kishilardan yana davom ettirib aytdilarki varajulani varajulani tahabba fillahi ishtama alayhi va tafarraqa alayhi dedilar allohning arshidan soyasidan joy oladigan keyingi kishi ikki kishiki bir birini olloh uchun yaxshi ko'radilar bir biri bilan olloh uchun ko'rishadilar olloh uchun xayrlashadilar mana shunday kishilar ollohning arshini soyasidan joy oladi dedi boshqa bir hadisda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytgan edilarki qiyomat qoyim bo'lganda alloh tomonidan nido kelarkan ayna mutahabbina fillahi ana azilluhu fi zilli birorta bir kishi qani u olloh uchun bir men uchun bir biri bilan do'stlashganlar bo'lsa mening arshimni soyasidan joy olsin degan nido keladi deyavdilar bu hadisda esa o'sha yettitadan biri ekanligini o'rgatib o'tyaptilar alloh uchun do'st bo'lmoqlik azizlar qiyomat qoyim bo'lganda olloh uchun do'st bo'lganlar allohning arshini soyasidan joy olarkan bu nima degani kimni aytadi olloh uchun do'st bo'ldi deb abu bakr siddiq hazratlarini oldilariga bir sahoba kelib man siz bilan olloh uchun do'st bo'lmoqchiman dedi shunda abu bakr siddiq u sahobaga qarab yaxshilab o'ylab gapiryapsanmi bu gapni dedilar ha shundoq yana o'ylan dedilar to'g'ri gapiryapman bilasanmi agar seni men bilan olloh uchun do'st bo'lsang seni cho'ntagingdagi dirhamga sendan ko'ra men haqli bo'laman shunga rozimisan dedi haligi sahoba o'ylanib turib bunga tayyor emas ekanman deyavdilar qachon shunga tayyor bo'lganingda keyin sen men bilan olloh uchun do'stlashasan dedi olloh uchun do'stlashishlik bu uning mansabi uchun emas uning obro'si uchun emas uning dunyosi uchun emas balki olloh uchun haqiqatda al hubbu fillah val bug'du fillah olloh uchun yaxshi ko'rib olloh uchun yomon ko'radigan hislat ila yaxshi ko'ramiz sahobalar bir birlarini shunday yaxshi ko'rdilar jonlari qonlarini bir birlariga fido qildilar sahoba ikromlar hatto jang maydonida jon berar holatlarda bir qultum suvni bir birlariga ilina ilina olamdan o'tgani ma'lum va mashhurdir do'stlik azizlar mana shunday bo'ladi do'stlik deganda hamma narsani beradi ikki sahoba do'st bo'lgan ekanlar ikkisi qarzdor bo'lib bir birini qarzini uzish maqsadida bir biriga bildirmasdan unisi buni qarzini bunisi uni qarzini uzib tugatganlar to'g'risida tarixda rivoyatlar bor qiyomat qoyim bo'lganda ollohni arshidan soyasidan joy oladi lekin bu dunyoga kelib azizlar bitta ham olloh uchun do'st orttirmasdan ketishligimiz g'aflatda ketishlik bilan barobar bo'ladi albatta do'st orttirishlik kerak do'st orttirishlikda uning yoshi yoki boshqasi emas yoshi katta yoshi kichkina bilan ham do'st bo'lsa bo'ladi va bu do'stlik aka uka o'rtasida ham bo'lsa bo'ladi qo'yingki olloh uchun do'stlashishlik kerak va mana shundagina allohning arshini soyasidan joy oladi keyingi kishi allohni arshini soyasidan joy oladirgan keyingi kishi rasulimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki varajulun دعته امرأة ذات منصب وجمال فيقول إني أخاف الله shunday bir kishiki u kishiga mansab va jamolda tengi yo'q go'zal ko'rinishlik va badavlat bo'lgan bir ayol zinoga taklif qilganda unga qarab inni axofulloh men ollohdan qo'rqaman degan kishi Allohning arshini soyasidan joy oladi dedi zinodan qochmoqlik haromdan qochmoqlik bu oqibati eng muborak joydan joy olyapti azizlar allohning arshini soyasidan joy olib qiyinchilik mashaqqatlardan qutulib turib bu yerda bir yillik emas o'n yillik emas hisobini olloh biladigan qancha asrlar turib qolishlik mumkin bo'lgan bir kunda mana shunday bir necha daqiqalik rohatdan yuz o'girib ming yillik rohatlarga alloh taolo uni evaziga javob qaytaryapti zino bu butun jamiyatni tubanlikka olib ketadigan kelgusida xalqlar orasida bir biriga adovatu ginani uyg'otadigan eng yomon illatdir zinoni yomonligi ham shundaki boshqa gunohni qilmasa qil, bir olloh buyurgan buyruqni qilmasa bir o'zi javob beradi namoz o'qimasa o'zi berar ro'za tutmasa o'zi berar lekin zino oshkora bo'lgan yurtga olloh balo yog'diradi dedi shuning uchun biz bunga oshkora indamasdan qarab tura olmaymiz zinokorni qaytaramiz targ'ib qilamiz tushuntirish ishlarini olib boramiz unga mana bu hadislarda aytamiz zinokor shundayki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam ikki narsa hech qachon jam bo'lmaydi dedilar la yajmaani shayani al zina va g'ina dedilar boylik bilan zino bir bo'lmaydi ikkosidan birini tanlasin yo boylikni tanlasin xotirjamligini yoki zinoni tanlasin dedi agarki u shunday o'tib ketgan taqdirda ham azina yurithul faqr zino kelajak avlodiga faqirlikni meros qilib qoldirib ketadi dedi kelajak zurriyotini faqr qilib yuboradi ko'rgan azizlar bor o'zlari davr surib surib o'tgan lekin farzandlari negadir faqir bo'lib ketganlarni hamma yaxshi biladi bu ham bo'lsa kelajak zurriyotiga faqirlikni meros qilib ketishlik faqirlik deganda faqatgina iqtisodiy faqirlik emas ma'naviy faqirlik ma'naviy qashshoqlikni ham berib qo'yadi shuning uchun ham mana shunday zinoda o'zi quvlab yurib qilishlik ham katta gunoh lekin hatto taklif qilinganda ham o'zini olib qochgan musulmon shunda men ollohdan qo'rqaman degan odam allohning arshini soyasidan o'ziga joy olgani muborak bo'lsin keyingi kishi rasulimiz alayhissalotu vassalam aytdilar oltinchi kishi shunday kishiki arshning soyasidan joy oladigan kishi shunday kishi rajulun tasaddaqa fillahi va ahfaha sadaqa qiladi alloh yo'lida va uni maxfiy qiladi la ta'lamu shimalu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu hattoki o'ng qo'li bilan chap qo'li bilan berganini o'ng qo'li ko'rmasdan maxfiy ehson qiladigan maxfiy sadaqa qiladigan kishini ham allohni arshini soyasidan joy olishligini aytdilar sadaqot qilishlik katta savob azizlar ehson qilishlik katta savob lekin buni maxfiy beriyo qilishlikni savobi esa ulug'roq va allohning arshini soyasidan joy olishlikka borarkan ba'zan masjidlarga ozginagina mablag'ni ehson qilib qo'ygan azizlarimiz domlalarimiz vaqt taqozosi bilan yoki ba'zi bir narsalarni hisobga olib o'qimay qo'yadirgan bo'lsa hatto hujraga kirib domlaning yoqasiga osilayotganini ko'rganmiz hatto o'zimizga ham kirib nega man bergan besh mingni o'qimadingiz o'zingizga oldingizmi deganlarini ham eshitganmiz azizlar sadaqot bu maxfiy qilinadigan narsa birodar o'ng qo'l bilan berganda chap qo'l ko'rmasin chap qo'l bilan berganda o'ng qo'l ko'rmasin shunchalik darajada aytildiki sizni bergan ehsoningizni o'qimaganimiz sizga allohni arshini soyasidan joy bo'lsin degan edik ming afsuslar bo'lsinki sizda bu narsa yo'q ekan degan joylarimiz ham bo'lgan shuning uchun ehson qilishlik yaxshiyu ammo buni maxfiy qilsa edi bildirmasdan qilsa edi mana bu narsa juda ham go'zal bo'lar va buning oqibatida allohning arshini soyasidan joy olardi va eng oxirgisi yettinchi kishi arshning soyasidan joy oladigan kishi rajulun zakaralloha taala xoliyan va aynahu dedilar shunday bir kishiki xoli bo'lganda ollohni eslab yig'laydigan kishi xoli bo'lganda ollohni zikr qilib ko'ziga yosh oladigan kishi allohning arshini soyasidan joy oladi dedi yig'lash oson azizlar ko'pchilik oldida yig'lab beramiz qur'onni eshitganda yig'laveramiz ammo lekin hech kim yo'q joyda hech kim ko'rmayotganda ollohni eslab o'tgan ota onani eslab emas yoki boshqa narsani eslab emas faqatgina ollohni eslab ko'zimizdan yosh chiqara olamizmi mana shunday qilgan kishi bo'lsa allohning arshini soyasidan joyi muborak bo'lsin chunki bu mashaqqat ish azizlar xoli bo'lib zokir bo'lishlik beriyo zokir bo'lishlik beriyo allohni eslamoqlik meni yaratgan ollohim senga men yarasha ibodat qila olmadim deb yig'lamoqlik azizlar mana shu yig'lagan ko'z tomchilarimiz ertaga bizni do'zaxdan to'sadigan bo'lishligi va mana shuni evaziga dahshatli bir kunda arshning soyasidan joy olishlikka muvofiq bo'lamiz ekan mana azizlar siz bilan biz bugun payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning muborak hadislaridan birini o'rgandik bu ham bo'lsa allohning arshining soyasidan joy olishlik birgina mana shu ayvon tagida qancha rohat ko'ryapmiz issiqda yomg'irda va boshqa boshqa kunlarda rohat ko'ryapmiz holbuki bu o'tkinchi bunga sabr qilsa bo'ladi lekin azizlar quyosh ikki naysa kelib qoladigan bir kun bor ekan mana shu kunda tanggacha bo'lgan soyaga muhtoj bo'lganda rasulimiz marhamat qilib mana bu soyada dam olinglar deyayotgan kishilardan bo'lishligimizni harakatida bo'lmoqligida allohdan so'raymiz o'tirgan azizlarimizdan bu yerda o'tirgan ulug'larimizdan duo so'raylikda azizlar bizlarni mana shu toifalardan bo'lib qolishligimizni alloh nasib aylasin parvardiyoro bu bizga yaxshi nasihatlarni kitobdan yaxshi joylardan aytib berayotgan domlamizni alloh taolo uzun umr yaxshi hayot ber o'tgan ota ona ustozlarni xudo rahmat qilsin o'zlarini uzun yillar shu islomda xizmat qilib mo'minlarga yaxshi nasihatlar qilib berishga xudo nasib rozi qilsin o'sha hozir taqsirim hikoya qilib bergan ashi soyasiga hammamizni munosib qiladigan ibodatlarga nasib rozi qilsin o'sha yaqindan kelgan birodarlarimizga ajadin hasanotlar bersin sohibxonani o'tgan ota ona ustoz bironlarni rahmat qilsin qolgan onalari o'zlari farzandlari bilan salomat qilsin vasallallohu alayhi خير خلقه محمد وآله يا أرحم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا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 على وهن وفصاله وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير صدق الله مولانا العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين يا ربي o'qilingan qur'oni karimdan ibodatlarimizdan duolarimizdan hosil bo'lajak barcha savoblarni payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamdan bizlarga qadar o'tgan ahli iymonlarni bahramand qilgin xususan ushbu jamoatda turgan hammalarimizdan umidvor bo'lgan ajdod mujaddodlarimiz marhumu marhuma ota onalarimiz mana shu xonadondan o'tgan barchalarni rahmatingga olgin o'zing ularni qabrlarini munavvar qilgin xonadonga qur'oni barakasini yog'dirgin ehsonga sababchi bo'lgan farzandga qur'oniy fazilatli hayot bergin ularni ko'zlarini ota onasini quvonchi bo'lib yurishliklariga bu iskandar hoji akam aka ukalarni hammalarini volidai muhtaramalari mana shu aqiqaga sababchi bo'lgan farzandni nikohlarda ham duo qilib berishlari nasib qilgin vasalli ala muhammadin va ala ali muhammad bi rahmatika ya allohu akbar hoji akani amakilari bor ekan alloh taolo bularga ham uzoq umr bersin sihat salomatlik xonadonda yaxshilik kunlariga sherik bo'lib yurishlarini ibodatlik va xotimasi xayrlik chiroyli hayot kechirishlarini alloh nasib qilsin allohu akbar ho'p amin ushbu marosimga xizmat qilgan barchalarni ichkaridagi ahli ayol